ćemo zdravlje i spasenje, braću i sestre, ovaj molebani i u ove dane rođenja Hristovog u koje nas crkva poziva da se radujemo, opet se sećamo i stradanja i naše braće i sestara na Kosovu i Metohiji i molimo se da Gospod podari dobru, dobru snagu, da dobar rat ratujemo, jer onaj rat koji mi hrišćani ratujemo, kako apostol Pavle kaže, nije protiv krvi i mesa, već protiv poglavarstava, tane i podnebesja. Zato smo s ovim molitvama molili i za neprijatelje i za progonitelje, da i njih gospodu razumi, jer svi smo, svaki je čovjek po obličju Božjem stvoren, neko je to obličje sebi zadržao, nekoga se odrekao i izabrao da služi drugom gospodaru, a kao i jutros u nedelji po rođenju Hristovom, crkva opet se seća stradanja one vitlejemske dece u onoj krvavoj noći kada je 14.000 dece prolilo svoju krv jer je promislom Božijim to bila cena i da gospod prođe u Egipat, da tamo posveti, blagoslovi tu neznabožačku zemlju i kao je kasnije postala rasadnik monaštva i svetilnik svima i nama monasima budućih vekova i ovim našim prevlačkim prepodobnom učenicima takođe, koji su ništa manje od kosovskih mučenika stradali zbog nepravde ljudske i odricanja tih koji su ih i pogubili odricanja od Božeg lika u sebi. Oni su nama isto veliki zastupnici i pomoćnici i svom našem narodu kao što u današnjem evanđelju pročita smo na molibanu ono što ste šaptali po odajama, propovedat će se po krovovima. Vekovima je naš narod šaptao o slobodi, o Kristu, o tom slobodnom hođenju u crkvu, ispovedanje vere pravoslavne i došlo je do toga pet vekova nakon, nakon ropstva se po krovovima propovedalo i u današnje vrijeme, eto mučenici su također pet vekova pod zemljom šaptali tu istinu o vaskrsenju i slobodi i ona je danas u naše dane te propoveda sa krovova i svima snažno blagovesti da je živ gospod u Vitlemu rođeni i vaskrsli. Da on bude s nama i majka Božja koju isputi smo ove molitve, da nas čuvaju sve dane našeg života, sav naš narod, da se bojimo ne oni koji ubijaju telo, već ono koji može upaka obaciti, a jedino nas u pakao može baš od Boga odvojiti greh naš i naša zla volja. Tako da pevam ovu pesmu na slava na Bogu, na visini, na zemlji, mir, među ljudima dobra volja, za dobru voljom i mi dođemo do Carstva Nebeskog gdje su svi naši mučenici od Kosova, preko prevlačnih mučenika do današnjeg dana. Amin Bože.